ebikorwa byentumwa ebikorwa esura ya mbere White Theophilo omkitabo kya mbere nkaandika mbyona ebyo Yesu yabandize okukora nokwegesa kule mwakugoba kiro ekyo yatwetwa muiguru oro yamazire kushoborwa entumwaze omaniga moyo mtakatifu ebyo barakora entumwezo akashangwa yazironzire Kaibaire yaimbukire yababukira natahawo nobubonero okwoni wewe nene aimbukireko akabahabukira ebiroma 10 na abafumorera abukama bwaruwanga oro yabaire akyaikara nabo akabaragira kutaruga Yerusalemu balinde kyo ruwangaishe yaragaine ekyo bamuhurire na agamba Yabagahambira okwo Yohana yababatize na akozama izi Kionkati ebiro bitaka keire bingi murabatizibwa omani ga moyo mtakatifu. Orwentu mwazabairizili amona Yesu zimbaza azeti. Mukama mbwenwa noija kugarura obukama bwa Izraeli azigambira ati okumanya obukiro ange birumo byotata tayireo omubushoborabwe ekionywe tikibakwete ekirio olwomwoyo mutakatifu arababukira murabo bushobora kandi muranjulira omuli Yerusalemu no muri Buyaudiona na Samaria na nguno munsizona oro Yesu yamazire kugamba ebyo okoba liyo barebire ashutuka ageyiguru ekichwe kimubunda baba bataki mbona oro baba ere bale mukitangaro barebire iguru na agenda bechura bashaja babiri bemereira arubaju bajwete ekanzu zilikwera abashaja abo bagambire ntumwezo obati nyo bashaja bagaliraya bakimwemereere muraramire ibyo Yesu ogu ayabarugao akatembo muiguru emigendereye eyo mwamugona nagiyo muiguru niyo elibamizireye Entumwa ziruga aibangalie mizeituni zigaruka Yerusalemu kagendo nkaka ajuborwaga kugendwa ali sabato kaba amazire kutahao munju batembo mukiyumba kyo mugorofa bone nabo ni Petro na Yohana na Yakobo na Andrea Filipo na Thomas Balitoromayo na Matayo Yakobe ya Arufayo na Simoni omferayanga na Yuda mutabani wa Yakobo bona aba baye magamo bashomenshara no mutima gumo amona bakaza abandi na Maria nyina Yesu na barumuna Yesu omubirebyo Petero ayemerera ombarumuna mutegwa gw'abantu bona amoinka 10 na gabiri agambati barumuna bange ebyandiko bitakatifu nibyo bigambe byo moyo mutakatifu yagambiro mukanwa ka Daudi orwakara ahali yuda ayalesire abantu abakwete Yesu bikaba biragirwe kugoberera yudogo akabali omoyo muliitwe maraka baino mulukogwe omwikoleri empiezo ya boine aro mutima gubigwa wenene akaziguze kisi yakuntuka nsajumaire ya barukorubunda amaragona gazagira ekyokikamanyiko bona ba Yerusalemu nekisomo rulimi rwabo bakyeta akelidama niko kugiroti ekisikyo bwamba arwo kubakikandikwa omukitabo kyeza bulikiti omwawenene ainduke endara enju yetaliturwa muntu kandi omwanyagwe gukwatwe muntu ondijo kityo omulibalinya abagendagane itwe omwanya guona tuina Yesu kubandiza ali Yohana na abatiza kugoba kiroe kyo Yesu aturugireho akatembo muiguru ombantu aba naragirwa kurugwamu owo kutaawo mulijwe abe mjulizo ko Yesu ayimbukire ku barondamu abantu babiri Yozefu ayayetwaga Barisaba Ibarareli kabiri ni Yusto kandi na Matia bashababat mukama amanye mitima y'abantu bona singa otoleke owo waronda ombabili aba kuba mukozi marantumwa emyoga eyo yuda yanagireo akegera nene babarasira enshoga zera zikwata egwera matia matiyogo Abalirano n'entumwa ikumi nemo